I još jedno pitanje Hafizu, šta je učenje Kur'ana u snu i činjenje zikra? Hvala vam. Ona taj od, od hajera, ako robu znači sanje da uči Allahov govor, da vid posticanja na, na, na hajer da osoba treba da, bude to kao vid podstraha na hajera ono što Allah voli, da tako djelo kasnije pretvori u javi. A to je dobro nagovijest da rob od khaira, koji uči Koranoću.